Bismillahirrahmanirrahim. Allahın izni ilə bu gün Dövlət İslamiyanın əqdəsi ilə bağlı bir açıqlama veriləcək və bu açıqlamanı verən şəxs də dövlənin səlahiyyətli nümayəndəsi olub. Burada olan, yəni dövlə haqqında gələn bütün ixtilaflara və yaxud da şübhələrə və yaxud da onun haqqında olan şayələrə aydınlıq gətirəcəkdir və əqidəni bəyan edəcəkdir. Buyur qardaş, qardaşımızın adı da Abu Ayşədir. Allahın izniyle inşallah sözü verirəm ona. Buyur qardaş. Allah'ım. Elhamdülillahi ve səhvə və salatu və selamu alə məllənə münəvvədə. Öncelikle bütün Müslümanları, bütün müvahidləri buradan salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berkatuhu. Qardaşın <clears throat> da dediği kimi, e, İslam dövlətinin əqidəsini bəyan edəcəyik və bunun üçün bizim icazəmiz də var burada olan sələ, səlahiyyətli şəxslərdən, şərilərdən icazə almışıq. E, bizim ölkələrdə dövlənin əqidəsi haqqında gəzən e, şayələrdən, iftiralardan, yəni etiqadı barədə gələn şayələrdən, e, iftiralardan ham e, xəbərləri olduğu üçün bizim ehtiyac bildilər ki, biz səsli bir şəkildə İslam dövlətinin əqidəsini bəyan edək və atılan iftiralara, şübhələrə cavab verər. Ən birinci demək istəyirəm ki, bura hicrət edən hər bir müsəlmana vacibdir ki, istər böyük alim olsun, istər e, e saçını Allah yolunda cihadda ağardan müzahid olsun, fərq etməz. Hə, bura hicrət edən hər bir müsəlmana vacibdir ki, şər'i təlimi görsün. Şər'i təlim tövhid dərsindən ibarətdir, fiqh dərsindən ibarətdir, şər'i siyasətdən ibarətdir. Bir də Quran halqası olur, Qurandan bəzi surələri əzbərlədirlər. Tövhid dərsində e, üç əsas şərh olunur. Üç əsas şərh olunur və bu üç əsasın içində tağut məsələsinə, tağutun mənası, tağutun növləri, tağuta küfrün qaydaları, şəhadətin mənası, şəhadətin şərtləri, iman məsələsi, cəhalətin üzrü məsələsi, təkvirin əngəlləri məsələsi və nəvaqdır İslamın da mühüm olan madidlərinə toxunulur. Məsələn, e, biz keçdik nəvaqdır İslamın əsasən şərh verdilər İslamdan çıxaran üçüncü amili. Kim müşrikləri təkvir eləməz, onların şirkində şübhə edər və məzhəbini doğru, doğruluyarsa, icmanla kafirdir. Muhammed ibn Abdullah bunu Navazil İslam ikinci nazir, yeni şərhi. Və bu saydığım babların içində toxunacağım əsasən iki mövzu var. Həmçinin şeyxlər özü də bu iki məsələyə əsas əsas bu iki məsələyə toxunurlar. Cəhalətin üzrü məsələsi, bir də bu İslamdan çıxaran üçüncü amil. Cəhalətin üzr məsələsində əhl-i sünnətin böyük şirk, şirkdə cəhaləti üzr görmədiyini, böyük şirkdir, yəni cəhalətin üzr görmədiyini söylədilər və bu məsələdə imamların icmasını, fətvalarını zikr etdilər. Məsələn, İbn Qeyyimin icmasını zikr etdilər. Sonra İbn Bazın, rahimullahın bu məsələdə fətvasını zikr etdilər. Həmçinin cəhaləti üzr görən alimlərin də isimlərini sadaladılar. Əbu Hənifə kimi, İmam Suyuti kimi, İbn Hazım kimi, Əbul Həsən kimi, İbnül Ələ kimi, Şeyx Abdurrahman Sədi kimi alimlərin isimlərini zikr etdilər. Və dedilər ki, bu alimlər cəhaləti üzr görməklərinə baxmayaraq icmaya bir xələl gətirməz. Və həmçinin mühüm bir mövzuya toxundular ki, bəs cəhaləti, yəni böyük şirklə üzr görənin hökmü nədir? Və buna cavab olaraq dedilər ki, cəhaləti üzr görən təkbir olunmaz təkfir olunmaz. Kim əgər cəhaləti üzür görəni təkfir eləyirsə, bu imamlar da eləməlidir. Və buna, bunu da bu vaxta kimi elm əhlindən bir nəfər də olsun, yəni cəhaləti üzür görməyən, böyük şirkdə cəhaləti üzür görməyən elm əhlindən bir dənə də olsun, cəhaləti üzür görən alimlərin heç birini təkbir eləməyib. Və İslamdan çıxaran üçüncü amildə isə e, ə, amili isə belə izah etdilər və söylədilər ki, e, burada əsli kafir və müşriklərlə özünü İslama nisbət edən kafir və müşriklər bir-birindən ayrılır. Əsli kafir və müşrik olan kəslər dedikdə, İslam dinindən başqa dinlə, dinlənən kəslər nəzərdə tutulur. Yahudilər, Nəsranilər, Məcusilər və s. Bu kəslər kafirdirlər və bunları təkvir etməyənlər də kafirdirlər və cəhalətləri də bu məsələdə üzürlü deyil. İkinci qism insanlar ki var, özlərini İslam'a nisbət edirlər, lakin böyük şirk edirlər. Bunları da həmçinin cəhaləti üzür deyil və bunlar da müşrik kafirdirlər və yaxud mürtəddirlər. Lakin bunları təkvir etməyən müsəlmana gəldikdə isə və yaxud bir müsəlman şübhədən dolayı, təvildən dolayı və yaxud cəhaləti üzr görür, təkvir etmir, deyir, etdikləri əməl küfürdür, şirkdir, lakin üzərlərini höccə diqam etmək lazımdır, ola bilər cahildirlər. Yəni, belə söyləyən bir müsəlman təkvir olunmur. Təkvir olunmur bu kəsin hökmü haqqında iki görüş olduğunu söylədilər. Birincisi, e, birincisi deyir, bu ikinci kəs insana höccət iqamə olunur, şübhələri ortadan qaldırılır, dəlillər bəyan olunur, cəhaləti aradan qaldırılır. Əgər hava həvəsindən sonra inkar edərsə bu şeyi, sonra təkfir olunur və bu qaydada Darül-İslamda tətbiq olunur. Qazilərin olduğu yerdə, şəriət məhkəmələrinin olduğu yerdə. Yəni, hüccəti əhl olan kəs qaldırır. İkinci görüşə isə, ikinci görüşdə isə, ikinci kəsə hüccət çatsın, istəyir çatmasın, bu insan təkvir olunmaz, lakin təkvir etmədiyindən dolayı bidət işləmişdir. Bu da İslam dövlətində ən mötəbər olan rəydir və müftisi Əbu Sufyan Əs-Suləmi Həfizahullahın görüşüdür. Həmçinin bu iki görüş saydığımız iki görüş də İslam dövlətində tətbiq olunur. İki görüşdə də olan qazilər var. Və bu şər'i təlimin sonunda xəlifəyə beyət olur və beyyətdən öncə İslam dövlətinin əqidəsi bir daha açıqlanır və həmçinin digər kətibələrə qarşı mövqeyi də açıqlanır. Sonra narazı olan varmı, yoxmu deyə sual verilir. Kimsə bunlardan narazıdırsa beyyəti alınmır, kimsə razıdırsa ondan beyyət alınır. Və İslam dövlətinin digər kətibələrə qarşı mövqeyi haqqında danışmaq istəyirik. Birincisi Ceyş Zuhur haqqında. Yəni, bir şeyi də nəzərinizə çatdırın qardaşlar. Yəni, bu kətibələrin hökmləri oxunmamışdan öncə hər biri haqqında geniş şəkildə, şahidlərlə təfsilat verildi. İsimlər də zikr olundu. Mən sadəcə bunu müxtəsər edəcəm. Elə çox vaxtımız da yoxdur bu haqda danışmağa və çox e, qardaşlara da bu məsələlər aydındır. Məsələn, Ceyş Uluhur bilirik ki, demokratiya istəyən bir toplumdur. İslam dövləti bunları əmirli, əskərli, qarışıq hər bir müəyyən olaraq təkbir edir. Hər birini aynı olaraq, müəyyən olaraq yəni bir-bir başdan ayağa hər birini təkbir edir. Höccətə də ehtiyac yoxdur. İslam cəbhəsi və ona tabi olan kətiblər haqqında isə yəni bunların da küfürləri açıqlandı, şahidlərlə və məqsədlərinin nə olduğu, kimlərlə əlbir olduğu, kimlərdən yardım aldığı və bu yardımların şərtli olduğunu, bu e, şərtlərin nəydən ibarət olduğunu, bunlar hamısı isbatlı şəkildədir. Və həmçinin hökmünə gəldikdə isə İslam cəbhəsinin və ona tabi olanların, istərində ihrar-ı şam olmaq şərti ilə əmirlərinin, hamısının küfrünə hökm verirlər, mürtəd olduğunu söyləyirlər. Lakin sıravi əskərlərinə gəldikdə isə höccət iqaməti şərtdir, höccət iqamə olmadan təkbir olunmazlar. Lakin döyüş əsnasında, döyüş əsnasında əmirləri kafir mürtəd olduğundan dolayı biz onlarla da kafir müamiləsi edirik. Lakin hesablarını isə Allaha buraxmışıq. Hesablarını isə Allaha buraxmışıq küfür tayfəsi olaraq hamısını bir yerdə isimləndirilir. Cəbhətül Nusraya gəldikdə isə Cəbhətül Nusr haqqında bir çox geniş məlumat verdilər. Yəni biz bilirik ki, Cəbhətül Nusra ilk dönəmlər, yəni dövlət İslamın bir parçası olub Şamda. Sonradan Cəvlani beyyətini bozduqdan sonra aralarında bəzi şeylər baş vermişdi. Yəni Bu haqda çox geniş məlumatlar verdilər. Covlaninin küfrü haqqında, Abmari Əl-Qastaninin küfrü haqqında və bəzi e, qollar, qolu var ki, Muslanın e, onun o, qolun küfrü haqqında. Məsələn, onlar İslamca e, Nusranın, Cəbhətü Nusranın e, əmiri Covlaniyə mürtəd hökmü verirlər. Əbu Mariya Əl-Qahtani baş qaziləri ona ona küfr riddət hökmü verirlər yəni mürtəd hökmü verirlər və şərqiyyə tərəfdə Əbu Mariya Əl-Qahtaninin şəxsən başçılıq etdiyi bir qolu var ki, və o qola da mürtəd hökmü verirlər. Və səbəb də odur ki, bunlar kafirlərə yardım edirlər İslam dövlətinə qarşı. Və bunlar da isbatlı şəkildədir. Bunda da şahidlər var. Məsələn, Cəbbətül Nusradan son zamanlar İslam dövlətinə keçən əmirlər, mücahidlər çoxdur, beyyət edən mücahidlər, əmirlər çoxdur. Hamısı bunların şahidliyi iləndir. Şahidliyi iləndir. Məsələn, şərqiyyə tərəfdə Abunayya Əl-Qahsaninin e, o hakimiyyəti altında olan ordu PKK ilə belə əlbirdir. PKK ilə belə İslam dövlətinə qarşı iş görür. Və yaxud e, Atma əmirlərindən olan Əbu Muhammed əmri ki, buna şahiddir. İndi hal-hazırda İslam dövlətinə beyyətlidir keçmiş Nusra əmrləri, at, keçmiş Nusra, Nusra əmr, atma əmrlərindəndir. Nusranın atma əmrlərindəndir. Şəxsən özü şahiddir ki, Covlani, Covlani Camal Marufa göz yumur. Türkiyədən silah keçirdir. Atmadan İslam dövlətinə qarşı və Covlani buna göz yumur. Həmçinin Əbu Muhammed Əl-Əmri ki, buna çox qarşı çıxmışdır və təzyiqlər görmüşdür özünə qarşı. Bunun nəticəsində İslam dövlətinə beyyət eləmişdir və bir çox hə, həmçinin e, deyir zor əmri olub. Çox mücahid e, Nusranın əmirləri əskərlə qarışıq, silah qarışıq, ərazi qarışıq hamısını İslam dövlətinə beyət ediblər bu şeylərdən dolayı. Ona görə də yəni çox təfsilata ehtiyac yoxdur. Yəni e, bildirmək istəyirəm ki, əsas məqsədi, qəsdim budur ki, adamlar, yəni İslam dövlətinin şər'iləri, qaziləri, bu hökmü endiriblərsə, bunlar hava və həvəsdən dolayı deyil. Hava və həvəsdən dolayı deyil. Əllərində açıq-aşkar naslar var. Ola bilər kimsə başqa ölkədədir, bundan xəbəri yoxdur, bu başqa. Amma e, təsəvvür edin ki, qardaşlar, bu e, təkbir məsələsində elə titiz davranır ki, buradakı şərilər İslam cəbhəsinin belə əskərlərinə müəyyən olaraq hökmü endirmirlər, höccət iqamətini şərt görürlər. Yəni vallahi ki bu e, İslam dövlətinə atılan iftiradır ki, e, hətta şeyx özü də bunu dərsdə vurğuladı, and içərək ki, bu bizə atılan iftiradır ki, kim bizə qarşı savaşır, biz onu kafir görürük. Kim bizə beyət eləmir, biz onu kafir görürük, ona qarşı savaşırıq. Biz e, bizə hicrət etməyəni təkbir edirik. Yəni bunlar vallahi onun içərək dedi ki, bizə qarşı atılan iftiradır. Deyir, düzdür, bizim içimizdə də var bu cür yəni xarici zehniyyətli insanlar müxtəlif sosial şəbəkələrdə bizim adımızdan demədiyimizi, söyləmədiyimizi, etmədiyimizi deyirlər, söyləyirlər, edirlər deyir. Bizim adımızdan yəni təkvirçi söz, təkvirə meyilli sözlər yazırlar. Biz özümüzdən başqa hamısını təkvir edirik. Bu yaxınlarda o filan yerə hücum edəcəyik, hamımızı öldürəcəyik, al, öldürəcəyik, arvadlarımızı cariyə götürəcəyik. Yəni bizim adımızdan demədiyimiz, etiqad etmədiyimiz şeyləri deyirlər. Yəni çox vaxt burada kafirlərin əli də var deyir. Özləri qəsdən sosial şəbəkələrdə İslam dövləti kimi özlərini göstərirlər. Bizim adımızdan olmayan şeyləri deyirlər. Hətta bizə dönə-dönə tapşırırlar bu məsələdə ki, əgər belə kəsləri görsəniz, belə kəsləri görsəniz, bizə dərhal xəbər verin, biz o kəslər haqqında tədbir görəcəyik. Həmçinin e, müstəqil e, cəbhələr haqqında da e, şübhələrə rədd verdi ki, misal üçün, elə müstəqil cəbhələr var ki, onlar da İslam bayrağını qaldırıblar, bizə, bizə də beyyət etməyiblər, belə kətibələri biz müsəlman görürük, müzərrəd aramızda savaş olanları da olsa biz onları kafir görmürük, biz savaş əsnasında belə biz onlarla müsəlman müamiləsi edirik, əsirlərini öldürmürük, əziyyət vermirik, mallarını qənimət götürmürük. Amma elə kətbələr də var ki, müstəqildir, İslamdır bayrağını qaldırıblar. Lakin bizimlə də savaşmırlar, müsəlmanlarla savaşırlar. Biz hətta onlara yardım da edirik. Yardım da edirik biz onlara. Yəni bu kət, e, yəni bu kətbələrində bir-bir isimlərini də söylədilər hətta yəni düz yadında qalmadı o kətmələrin ismi. Kim istəsə, yəni təfsilatlı bir şəkildə yəni məlumat da ona verilər inşallah. Yəni demək İslam dövlətinin də kətibələrə qarşı mövqeyi bu idi. Və sonunda da həmin bu bizdən beyət alan qardaşla, şər'i görəvlilə sual cavab oldu sonda. Nəzərinizə çatdırım ki, bu şər'i görəvlini Şeyx Əbubəkir Əl-Bəğdadi Həvzəhullah E, özü şəxsən təyin edib, həmin o beyyət alan şəxsin birbaşa Əbu Bəkir Əl-Bağdadi ilə ə, e, əlaqəsi var. Onun naibi Əbu Əli Əl-Ənbari ilə, Şeyx Əbu Muhammed Əl-Ədnani ilə və müfti Şeyx Əbu Sufyan Əs-Süləmi ilə, həvzəhumullah, onlarla birbaşa əlaqəsi var. O biz, bizdən beyyəti aldıqdan sonra İslam dövlətinin, yəni əqidəsini açıqlayır, digər kətiblərə qarşı mövqeyini açıqlayır, beyyəti alır və şəxsən Abubəkir Əl-Bağdadi Həbzahullaha götürür. Allaha götürür. Və son, sualda, sonda suallarda, yəni Zavahin hökmü soruşuldu. Əl-Qaydanın əmri, Zavahin hökmü və cavabında bildirdi ki, şeyh, biz deyir, Zavahirini deyir, Allah yolunda cihad edən bir kəs kimi tanıyırıq. Adam saçının saqqalını Allah yolunda cihadda ağardıb, İslama, müsəlmanlara, mühacirlərə çox köməkliyi dəyib. Düzdür, aramızda deyir, mənhəci baxımdan fərqlər var. Məsələn, Misirin e, tağutu üçün dualar etdi, mədh etdi onu, mədh etdi onu. Onu məsələn müsəlman görür. Rafizlərin avamını, şiyələrin avamını təkfir eləmir. Yəni bu bizimlə onun arasında fərddir. Lakin bunlar açıq-aşkar küfürlər deyil. Bunlar açıq-aşkar küfürlər deyil deyir. Yəni soran da e, dedi ki, ola bilər ki, sizi ağlınızda belə bir sual yaransın ki, nəyə görə biz deyir, e, Covlani təkbir edirik Zavahirini? Yox, deyir, Zavahiri ilə Covlani arasında fərq çoxdur. Məsələn, biz bilirik ki, deyir, Covlani bu işdən razıdır ki, xəbəri var bu işdən, həmçinin razılığı da var ki, kafirlərlə işbirliyi görüb İslam dövlətinə qarşı savaşması və yaxud da kafirlər silah keçirdir, e, Cəfətun Nusranın ərazisindən İslam dövlətinə qarşı Cəvlani buna göz yumur. Buna qarşı çıxanları da cəzalandırır. Yəni, bundan bunun razılığı var. Bunu biz bilirik. Həmçinin baş qaziləri Abdumari Əl-Qaxtani də fətvanı da verən odur. Yəni həmçinin o Şərqiyə qolu var. Onlar da kafirlərlə yardım edir İslam dövlətinə qarşı və həmçinin buna görə. Zavahirinin isə buna razılığı yoxdur. Biz bilirik ki, İslam dövlətinə Müsr haqqında savaş qızışdığı vaxt Zavahiri o ə, e, əmr verdi ki, Corlaniyə savaşı kəsin. İslam dövlətinə qarşı savaşı kəsin. Və bundan ötürü biz bilirik ki, Zavahir'in bu şeyə razılığı yoxdur. Sadəcə Covlan ona asili gedir, itaətsizlik gedir bu məsələdən. İkinci səbəblərdən də biri Zavahiri dağdadır. Əfqanistan dağlarındadır. Buranla rabitəsi çox zəifdir. İstəyir internet baxımından, istəyir telefon baxımından zəifdir, gizlənir o dağlarda. Ola bilər ona yanlış məlumatlar da verirlər burada. Ola bilər yox bu həqiqətən də elədir. Yanlış məlumatlar verirlər ona buradan. Ona görə də biz Cavahir haqqında bu zəndəyik. Yaxşı zəndəyik ki, onun məsələlərindən xəbəri yoxdur və həmçinin səsli şəkildə də ə, e, əmr verdi ki, Cəvlaniyə İslam dövlətinə qarşı çalışı kəssin, lakin o asili getdi. Ona görə də biz Zavahiriyə müsəlman hökmü veririk, təkbir etmirik, açıq-aşkar bir küfrünü, şirkini görməmişik biz onu təkbir etmirik. Və həmçinin Molla Ömərin hökmü də soruşuldu və dedi, biz Molla Öməri də təkbir etmirik. O da İslama çox köməkliyi dəyir müsəlmanlara, mühacirlərə, xüsusilə e, Şeyx Usama bin Laden rahimehullaha çox köməkliklər dəyib, Amerikaya qarşı onu müdafiə edib, qoruyub, təslim etməyib. Həmçinin mənhəci baxımından onlarla bizim aramızda da çox böyük fərqlər var, lakin açıq-aşkar küfrünü, şirkini görməmişik. Və sonda da nəsiyyət etdi ki, mücahidləri ki, 400-500 mücahid var idi dərsdə, hamısını nəsiyyət etdi ki, yəni çalışın, təkvir etmənizlə, qaydalarla edin, gün kimi açıq, şirk, küfür gör, görməsəz təkbir etməyin. Artıq siz İslam dövlətindəsiz. Buranın qaziləri, şər'i məhk məhkəmələri var, şər'i görevləri var. Müftüsü var buranın, alimləri var buranın. Onlara qarşı ehtiramsızlıq, hörmətsizlik etməyin, onları qabaqlamayın. Hörmət edin onları, gözləyin onları. Onların önünə keçməyin. Gözləyin onlar bir məsələdə nə hökm verəcək və yaxud da nə fətva verəcək. Onlar verdikdən sonra siz də onlar dediyini deyin. Tələsməyin heç vaxt. Tələssəz, onların önünə keçsəz, hörmətsizlik eləcək, bu fitnə fəsad olacaq. Səhvləri parçalayacaq bu şeylər. Həm əhl-i sünnətdə deyir, insanı bir açıq-aşkır küfrünün şirkini görməmiş heç kəsi təkbir, heç kəs əhl-i sünnət alimi bir kəsin açıq-aşkar gün kimi şirkini küfrünü görməmiş təkbir etməyib və bu cür nəsiyyətlər elədi. Həmçinin zikr elədi ki, min dənə kafiri xata ilə təkbir eləmək xeyirlidir biz üçün bir müsəlman xatadan təkbir eləməkdənsə. Xata ilə təkbir eləməkdən. Həmçinin Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin hədisində zikr edir ki, kim bir müsəlman qardaşına kafir deyərsə, əgər o kafir olmazsa, o söz o insanın özünə qayıdar. Və beləcə e, sonda da dedi kimin nəsə etirazı varsa bildirsin kimin etirazı yoxdursa hamısından yəni ki, onlardan beyyət ala və heç kim də e, narazılıq eləmədi, etiraz eləmədi bu məsələyə və hamısından da beyyət alındı. Və sonunda e, bəzi məsələlərə də toxunmaq istəyirəm ki, tövhid dərsində şeyxlə e, mücahidlər arasında keçən sual-cavablar var. E, onların bəzilərini zikr eləmək istəyirəm. Məsələn, sual verdilər ki, Türkiyə əhalisinin əslinin hökmü, Türkiyədə məsələn məktəbə uşaq göndərənin hökmü, Türkiyədə tanımadığın adamın hökmü, Əlbani İbn Useymin İbn Bazın hökmü və belə suallar verdi və ya Türkiyə əhalisi barəsində şeyx sual verdi ki, e, Türk əhalisinin əslini nə görürsünüz? Və bir çox Türk cavab olaraq dedilər ki, əslini kafir görürük. Və şeyx təəccübləndi bunu. Dedi, subhanallah, siz deyir, bunlara əslində necə, yəni, necə də belə hökum endirə bilirsiniz? Və sual verdi onlara ki, türk dini özünə deyilmi biz yahudiyik? Özlərinə biz nəsraniyik deyirlərmi? Biz məcusiyik deyirlərmi? Dedilər ki, yox, demirlər. Şeyx dedi, bəs nə, özləri necə isimləndirirlər? Dedi, müsəlman ol deyirlər. Deyir, əgər özlərinə müsəlman deyirlərsə, bunların əsli müsəlman sayılır. Müsəlman sayılır bunların əsli. Və həmçinin e, və bunu da vurğuladı ki, əsli müsəlman sayılır. Lakin, lakin açıq-aşkar yəni Türkiyədə şirkini, küfrünü açıq-aşkar gün kimi görmədiyimiz kəslər var ki, var onlarla müsəlman müamiləsi olunur. Əslinə görə. Yox, əgər kiminsə həqiqətən bilirsəz ki, bunun açıq-aşkar küfrü, şirki var, bu kəslər istisna. Şirkini, küfrünü açıq-aşkar gördüyünüz insanları təkfir edin. Yəni, bu sələfin də görüşüdür. Lakin tanımadığın bir insan yolda gedir. Yolda gedir, tanımırsan bunu şirkini də görmədin, küfrünü də görmədin, İslamını da görmədin, sadəcə küçədə gedir. Bunu əslinə görə müamilə edəcəksən, əslinə görə. Çünki əsli müsəlmandır, xalqın özü əsl, özünü İslama nisbət edir. Onun üçün də əsli müsəlmandır. Lakin şir, küfür işləyən mürtəddir, kafirdir, müşrikdir, bunlar istisna. Həmçinin İbn Useymin, İbn Baz, Əlbani, e, Rahimullahın hökmlərini soruşdular. Və bir şey də zikr edeyim ki, yəni vallahi billahi tallahi ki, şəxsən özüm şahid oldum və qarşımda da qardaş oturub, o da şahid olub bu məsələyə. Dərslərdə də sələf alimlərinin fətvalarını zikr edərkən içində Əlbaninin fətvalarını da zikr edirdilər görüşlərini zikredirdilər. İbn Useyminin də görüşlərini, fətvalarını zikredirdilər. İbn Bazın fətvalarını, görüşlərini də zikr edirlər və zikr edərkən də rahimuhumullah da, rahimullah da deyirdilər. Yəni, bu da ona işarətdir ki, bunlar müsəlman görürlər və həmçinin bizzat sual olaraq da onlara verildi və şeyh cavabında dedi ki, İslam dövləti bunları təkvir etmir, hətta bunları rəhmət oxuyur, müsəlman görür, həmçinin elmdə də bunlardan istifadə edirik. Heç bir açıq, aşkar küfürlərini və şirklərini görməmişik və sonra şeyxdən cəhaləti üzr görəni təkvir edənin hökmü barədə soruşuldu və İslam dövlətində buna qarşı olan münasibət haqqında da soruşuldu və şeyx dedi ki, cəhaləti üzr görən təkvir olunmaz, cəhaləti üzr görən böyük şirkdə cəhaləti üzr görən təkvir olunmaz. Kim təkvir edərsə birinci adını saydığımız, əvvəldə adını zikr elədiyimiz alimləri təkvir etməlidir və yaxud buna cürət edə bilməz. Əgər edərsə bu təklifdə, təkfirdə quluvdur, quluvdur və İslam dövlətində belə adamın hökmü zindandır. İslam dövlətində belə adamın hökmü zindandır. Həmçinin e, bir şeyi də vurğuladır ki, şeyx, məsələn, son vaxtlar Zavahrini təkbir edənlərin sayı burada deyir, e, çoxalıb belə. Şeyx Adnani Həfizəhullah özü şəxsən zavahirini təkbir edənlərin ismini yazır, nəsihət edir, nəsihətə qulaq asmasalar cəzalandırır. Cəzalandırır deyir. Zəvahirində çoxu cəhaləti üzr gördüyündən dolayı təkbir edir və yaxud da Nusranın digər əməllərinə görə təkbir edir və yaxud da Mursini mədh etdi, ona görə təkbir edir və yaxud da Şiyənin avamını təkbir etmir, cəhalətini üzr görür buna görə təşkil edir. Deyir, bu bunlar da açıq-aşkar küfür, şirk deyil. Ona görə də bu adam bu məsələdən dolayı təkfir olunmaz. Həmçinin e, yəni bu şeylərin suallardan da görünür ki, həqiqətən də e, e, insanlar cahildirlər bu məsələdə, alimlərdən uzaq düşmüşlərdir. Məsələn, biz sual verdikdə türklərə ki, axı sizinlə söhbət edirik, başa salırıq. Axı bir mötəbər bildiyiniz alim varmı? Bunlardan fətva gətirək sizə, yəni əhl-i sünnət məsələdən. Bəziləri dedi, indi alim yoxdur. Bəziləri dedi ki, Əbu Hanzala da alim, bəzisi dedi Murad Gəzənlər də alim, bəzisi dedi Əbu Ubeydə də alim. Yəni çox e, təəccübləndilər, yəni şeyxlər çox təəccübləndilər. Sonuçta onlar kimdir? Dedik ki, biz ki, biz tanıyırıq onları, Türkiyədə belə dövlətçilərdilər, heç alim də deyillər onlar. Hə. Yəni belə şeyxlər təəccübləndilər ki, subhanallah, belə din öyrənilmir. Belə din öyrənilmir, din alimlərdən götürülür. Birincisi dedi alimin də, yox alimin dəlili. Yəni, biz bir alimlər kimi Quran və sünnəni başa düşə bilmərik. Vallahi billah, vallahi İslam dövləti, yəni özündən heç bir şey yenilik gətirməyib dində və heç bir şeydə əks etməyib. Özündən əvvəlkilərə tabi olub. Özündən əvvəlkilərə tabi olub. Yəni, həmçinin e, bu bizdən beyyət alan qardaş haqqında da e, qardaşa sual verildi, mühakimə haqqında deyildi ki, Darül küfürdə Allah Subhanahu taalanın şəriəti olmadığı bir yerdə zəif bir müsəlmanla və güclü kafir hər ay maaşını alır əlindən. Hər ay maaşını alır əlindən. Bu insan gücü çatmır bu kafirə, gedir məhkəməyə ki, mənə yardım edin və bu işə bir çarə qılın, mən qalmışam elə-belə əlimdən maaşımı alıb. Bu insan küfrə girərmi? Şeyx dedi ki, mühakimə babına girmir bu. Bu nəfsi müdafiədir. Muha yəni çünki bu adam məcburiyyət qarşısında gedir bura. Məcburiyyət qarşısında gedir ora və əgər o qanunları üstün görərsə, yaxşı görərsə, bəyənərsə, yəni bu hökmlərlə mühakimə olunmağı istəyərsə ki, bunlar daha yaxşıdır, mən bunlarla mühakimə olunum, yəni bu o zaman küfrə girər. Yəni bu, yəni şeyx demək də istəyirdi ki, burada yəni mühakimə ilə nəfsi müdafiə e, bir-birindən ayrılırlar. Nəfsi müdafiə başqa şeydir, mühakimə olunmaq başqa şeydir. Ona görə də bu məsələ bizim altından çıxacağımız məsələ deyil, alimlərin, qazilərin altından çıxacağı məsələdir. Cahil, cahillik deyil bu məsələlər. Biz ayıra bilmərik nəfsi müdafiə hansıdır, mühakimə hansıdır. Ona görə də şeyxlərə, alimlərə müraciət etmək lazımdır bu məsələdə. Sonra ki, Türkiyədən məktəbə uşaq göndərənin hökm barədə də sual verildi. Şeyx birinci vaqiədən xəbər aldı, dedi, bilindi ki, Türkiyədə məktəblərdə şirk var, küfür var. Dedi ki, ora ə, göndərməmək məsləhətlidir, göndərməsiz. Ən üstünü odur göndərməmək. Lakin göndərmədiyiniz təqdirdə nə baş verəcək, nə olacaq? türklər də cavab verdi ki, pul cəzası olacaq, bir də həbs olacaq. Həbs cəzası verəcəklər. Şeyx də dedi ki, belə olduğu təqdirdə yəni ikrahdır. İkrahdır, təkbir olunmazlar. Görünür ki, həbsi də ikrahdan sayırlar. Həmçinin mühakimə məsələsində də tövhid müəlliminə verilən sualda dedi ki, həbs də, uzun müddətli həbs də ikrahdandır. Həmçinin şeyxlərdən biri də zikr etdi ki, hətta bir qırmac belə ikrahdır. Şeyx Əhməd ibn Həmbəlin fətvasını zikr elədi bu məsələdə. Və həqiqətən də qardaşlar, yəni Allah ki, məsələlər çoxunun bildiyi kimi deyil. Hər şey burada alimlərin görüşünə, sələf salihin görüşünəndir. Yəni, İslam dövləti, yenə də deyirəm, bir şey özündən artırmayıb, bir şey də əks etməyib. Vallahi mənim danışığıma da Allah Subhanahu taala şahiddir, mələklər şahiddir. Burada 500-ə yaxın mücahid var, onlar da şahiddir. Və həmçinin e, qabağımda oturan qardaş var, o da şahiddir bu məsələlərə. Ki məndən də söz aldılar, and içdim ki, mən də danışığıma nə bir kəlmə artıracam, nə bir kəlmə də əlavə e, azaldacam. Yəni buna Allah şahiddir. Və biz də inşallah zamanla müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik səsli şəkildə və bunu Allahın iznə yayacaq ki, insanlarda şübhələr qalxsın, ixtilaflar ortadan qalxsın və İslam dövlətinin əqidəsinə atılan iftiralar da bəyan olunsun. Və sonda da bütün müsəlmanlara yenə də buradan salam deyirəm. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Hamınız sizi bura dəvət edirəm hicrətə Allah yolunda. Vallahi ki, burada hər şey çox gözəldir. Yəni, İslami baxımından, şəri məhkəmələr, Allahın hökmləri burada tətbiq olunur. Bəyəm, istədiyimiz şey bu deyildimi? Allah bizi neymətlendirdi bu əsrdə. Xəlifə və xilafət neyməti ilə. Allah həmd olsun. Yavaş-yavaş müsəlmanlar burada bir bayraq altında, bir əmr altında toplanır. Bu neymətdən məhrum qalmayın. Vallahi ki, vallahi yəni Hər demək olar ayda bura 1000, 2000 insan hicrət edir. Allah Subhanahu taala bərəkət versin, yəni Allah Subhanahu taala hicrət edə bilməyən müsəlmanların qapısını açsın, asanlaşdırsın, yardım eləsin, kömək olsun onlara. Həmçinin İslam dövləti də hətta imkanı çatıb bura hicrət etməyən müsəlmanları da təkvir etmir. Günah sahibi görür, düzdür, görür, günah sahibi kimi görür lakin təkbir etmir, küfrünə hökm vermir. Çünki əhl-i sünnətə görə hicrəti tərk etmək və yaxud da hicrət etməmək küfür deyil. Və sonda da Allah subhanətə Allah bu dərsə qulaq asan, bu bəyana qulaq asan müsəlmanları təhlini açsın və haqqa isabət, isabət etməyi nəsib etsin. Və sallallahu və səllim alə nəbiyyina Muhammed.